20 skirsnis. Mirtinoje tyloje Flambo perėjo per kambarį ir paskambino gydytojui bei policijai. Ant grindų gulėjo tuščias vaistų buteliukas, kersai stalo, tysojo vyriškis su rudu halatu, jis gulėjo tarp perplyšusių ir žiojėjančių, viniojamojo popieriaus paketų, iš kurių pažiro ir nusirito į šalis, neromos o nūdienės Anglijos monetos. Dvasininkas pažvelgė į bronzinį Cezario profilį savo delne. Štai ir viskas, kas liko iš karstersų kolekcijos, tarė jis. Patilijas dar romiau negu paprastai prabilo. Fanatiko tėvo testamentas buvo žiaurus. Kaip matote, jis skaudžiai užgavo sūnų. Arturas neapkentė Romos monetų, kurias paveldėjo ir vis labiau geidė paprastų pinigų, kurių stokojo. Jis ne tik tai palengva, moneta po monetas išpardavė kolekciją, bet žingsnis po žingsnio nusirito iki gedigiausių būdų prasimanyti pinigų net iš savo artimųjų šantažavimo persirengus. Jis šantažavo iš Australijos sugrįžusi brolį dėl kažkokio smulkaus visų jau pamiršto nusižengimo, dėl to ir buvo nusisamdęs kebą iki vaga vagos patnyje, šantažavo seserį dėl vagystės, kurią tik jis ir te galėjo pastebėti. Beje, todėl ją ir galėjo kelti tariamai ant gamtišką nuojautą, pamačius jį tolumojant kopos. Neretai pasitaiko, kad figūra arba eisena, kad ir iš tolo labiau išduoda asmenį, negu meistriškai nugrimuotas veidas vos ne akis į akį. Abu vėl patilėjo. Kas būtų pagalvojęs, sunirnėjo detektyvas, kad didysis numizmatas ir kolekcionierius gopšus šikštuolis. O ar toks didelis skirtumas? Tuo pačiu keistu atlaidžių balsu paklausė tėvas Braunas. Kokios šikštuolio įdos nebūdingos kolekcionieriui? Kokios įdos nereikia susikurti savo dievo, nereikia garbinti jo ir vergauti, nes aš bet ėmė pažiūrėti, kaip jaučiasi vargšai jaunuoliai. Manau, tarė Flambo, kad nepaisant visų negandų, vargšai jaunuoliai turbūt jaučiasi kuo puikiausiai. Violetinis perukas Misteris Edvardas Metas, darbštus Daily Reforme dienraščio redaktorius, sėdėjo prie savo stalo ir smagiai tratant mašinėliai, Šokinamai energingos jaunos moteriškiais atplėšinėjo laiškus bei taisės kiltis. Šviesaus gymio, jau pradėjęs torėti, jis darbavosi be švarko. Jo judesiai buvo ryštingi, burna valinga, sprendimai neatšaukiami, tačiau apvaliuose, beveik nauja gimio melinumo kyse, glūdėjo sutrikimas ir net graudulys, beveik netinkantis jo išvaizdai – bet to išraiška nebuvo visai apgaulinga. Kaip ir daugeliui žurnalistų gavusių valdžią, jam buvo būdingas tas nuolatinis baimės jausmas. Baimė būti apkaltintam šmeištu, baimė prarasti klientus, duodančius skelbimus, baimė, kad prasprūs klaidų, baimė, kad bus atleistas. Jo gyvenimas buvo nesibaigiamas, ekvilibristinis laviravimas tarp iškaršusio muiladario su trimis nebeišgydomais proto trūkumais, kuriam priklausė laikraštis kartu su redaktoriumi, ir labai gabių bendradarbių, kuriuos jis surinko leisti laikraščiui. Tarp jų buvo talentingų ir patyrusių žurnalistų, nuoširdžiai pritarančių, o tai dar blogiau, laikraščio politiniai linijai. Vieno iš jų laiškas dabar ir gulėjo priešais redaktorių ir jis, paprastai toks veržlus ir ištingas, tarsi delsė atplėšti voką. Jis paėmė korektūros skiltį, perbėgo ją mėlynomis akimis ir mėlynų pieštuku, pakeitė žodį svetimoteriavimas žodžiu smerktinas poelgis ir žodį žydas žodžiu kitatautis, paskambino ir skubiai nusintė skiltį aukštym. Tada rimčiau susikaupęs atplėšė voką su Devonšyro antspaudu ir ėmė skaityti labiausiai patyrusio savo korespondento laišką. Brangus natai, kaip matau jūs domitės ir vaiduokliais ir hercogais, tad gal tiktų straipsnis apie mislingą eksmuro eirų istoriją. Senos liežuvautojos vadina ją velniausimi. Šeimos galva kaip žinote, yra hercogas Eiras, vienas iš kelių belikusių senųjų aristokratų, kitas prandžių torių. Gerai išvėlėti tą sužėdijusi despotą Manding visai derintusi su laikraščio linija. Ir aš atrodo iškapstysiu istoriją, kuri duos faktų tam vėlėjimui. Savaime, aišku, aš netikiu legendą apie Jokūbą pirmąjį, na, o jūs pats tai juk – netikite nič nieko, netgi pačią žurnalistiką. Legenda turbūt prisimenate susijusi su pačia juodžiausia dėme Anglijos istorijoje, kai raganius Francis Hovardas nunuodijo Auverberį ir nepaaiškinamų karaliaus išgaščių, privertusių dovanoti žudikams. Paaiškinimas Tomas Auverberis – 1581-1613 poetas ir eseistas. Paaiškinimo pabaiga. Spėliota, kad čia neapseita be kerų, esą tarnas, klausęsis prie raktos kilutės, išgirdo tiesą karalių besikalbant su karu, ir ta ausis, kuriais išgirdo umai, tarytum užbūrus, pasidariusi be galo didelį ir atgrasi, tokios kraupiaus ten būta paslapties. Paaiškinimas Somersetas Robertas Karas 1590-1645 Škotijos politinis veikėjas. Paaiškinimo pabaiga. Nors jis buvo apdovanotas žemėmis ir auksu, padarytas hercogo giminiais pradininku, bet velniausis, kas kelios kartos vis pasitaiko šeimoje. Žinia, jūs netikit juodąją magiją, jei ir tikėtumėt vis tiek nespausdintumėt šito laikraštyje. Jeigu stebuklas atsitiktų redakcijoje, jūs ir jį nutilėtumėte, juk net tarp viskupų nunai tiek daug agnostikų. Tačiau svarbu ne tai. Svarbu, kad eksmurų šeimoje iš tiesų dedasi keisti dalykai. Kažkas visai natūralu, bendristų taip manyti, tačiau visai nenormalu. Ir manau, kad čia įsipynusi velniausis, kaip simbolis, kaip manija, kaip lyga ar dar kas nors. O kitas padavimas byloja, kad eirų vyriškiai po Jokūbo pirmojo pradėjo ginti ilgus plaukus, kad uždengtų pirmojo lordo eksmoro ausį. Be abejo, tai irgi prasimanimas. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį štai ką – Man atrodo, mes klystame, pliekdami aristokratus tik dėl jų briliantų ir šampano. Daugelį žmonių jie tuo ir imponuoja, kad sugeba džiaugtis gyvenimu, bet aš manau, jog per daug nulaidžiaujame, sutikdami, kad vien priklausimas aristokratijai daro aristokratus laimingus. Noriu pasiūlyti ciklą straipsnių Atskleiščiau, koks niurus, koks nežmoniškas, tiesiog pragariškas tvaikas, kokia priplėkusi atmosfera tvyro kai kuriuose didinguose jų rūmose. Pavyzdžių per akis, bet pirmai pradžiai nesurastumėte geresnio už eirų ausį. Tikiuosi, kad savaitės pabaigoje galėsiu užkloti visą teisybę apie juos. Visada jūsų Francis Finas. Misteris Natas minutėlė pamastė, įsmeigęs akis į savo kairį į batą, paskui prabilo garsiau, aiškiai ir absoliučiai bejausmiu balsu, vienodai pabrėždamas kiekvieną skėminį, Miss Barlow prašau įspausdinti laišką misteriui Finui. Brangus Finai, manau, kad idėja gera, laukiame rankraščio šeštadienį su antra pašto siunta, jūsų E. Natas. Šitą išsamų laišką jis ištarė vienu įpū, tarytum vieną žodį ir Miss Barlow vienu įpū, ištratino mašinėlę tarytum vieną žodį. Paskui jis paėmė kitą korektūros keltį ir mėlyną pieštuką ir pakeitė žodį antgamtinis, žodžiu stebuklingas, o žodį sušaudė, žodžiu numalšino. Tokia palaiminga ir naudinga veikla – Misteris Natas maginosi iki kito šeštadienio, užklupusi jį prie to paties rašomojo stalo, diktuojantį tai pačiai mašinininkiai ir miklinantį tą patį mėlyną pieštuką misterio Fino demaskavimų pirmojoje dalyje. Plačiame straipsnėje Finas kandžiai pašiepė gėdingas didikų paslaptis ir visose šalyse jos leginčią depresiją – Nors ir nevengdamas stiprių pasakymų jis rašė puikius telimi, tačiau redaktorius, kaip paprastai, pavedė kažkam kitam suskaldyti tekstą skireliais ir sugalvoti pikantiškas paantraštės. Miledi ir nuodai, siaubingoji ausis, eirai savo guštoje ir dar gal šimta vienas už kitą geresnių variantų. Paskui legenda apie ausį, išdėstyta kur kas plačiau negu pirmajame fino laiške, o po jaus autorius pasakojo vėlesnius savo atradimus. Aš žinau, kad žurnalistai dažnai mėgsta perkelti rašinio pabaigą į pradžią ir paversti ją antraštę. Žinau, kad žurnalizmo esmę dažniausiai atspindi pranešimas – mirė Lordas Džonsas. Ir tai pranešama žmonėms, kuriems nė motais, kad Lordas Džonsas apskritai gyveno – Jūsų korespondantas mano, kad toks štampas, kaip ir daugelis panašių, neturi nieko bendro su tikruoju žurnalizmu ir kad Daily Reforme turi rodyti sektiną pavyzdį. Autorius ketina dėstyti įvykius tokią seką, kokia jie vyko. Jis pateiks tikras pavardės veikėjų, kurie daugeliu atveju gali patvirtinti jo žodžius, o apibendrinimai ir sensacingi pranešimai bus pateikti pabaigoje. Aš žingsnevau tą keliu, vingiuojančiu per Devono grafystės vyšnių sodą, tarytum nukreipiančių mintis į Devono sidrą ir nelauktai priejau kaip tik tokią vietą. Tai buvo ilga žema taverna, tiksliau kotedžas ir du svirnai po bendru šiaudinių stogų, panašių į rudus su žilomis ruogomis plaukus, užaugusius dar prieš istoriniais laikais. Prie durų buvo iškaba žydrasis dragūnas – o po ją įaugėsi žemė ilgas kaimiškas stalas, kuris kadaise stovėjo prie kiekvienos laisvosios angliškos tavernos, kol blaivininkai ir tarp jų įsimaišę aludariai nepražudė mūsų laisvės. O prie to stalo sėdėjo trys džentelmenai. Jie būtų tikę čia sėdėti ir prieš šimtmetį. Dabar, kai su jais artimiau susipažinau, nesunku surūšiuoti įspūdžius – bet pirmą akimirką visi trys man atrodė kaip tikrų tikriausi vaiduokliai. Dominuojanti figūra ir dėl to, kad visais trimis matavimais nustelbi kitus, ir dėl to, kad sėdėjo centre, veido į mane buvo aukštas, stambus vyriškis, apsirengęs juodai, raudono, netgi apopleksiško veido, gerokai praplikęs ir gerokai suraukęs kaktą. Dar kartą įdėmiau pažvelgęs į jį, negalėjau paaiškinti, kas kūrė tą senovės atmosferą, nebent senovišką baltos dvasišką pykaklės formą ir tiesios gilios raušlės kaktoje. Dar sunkiau papasakoti įspūdį apie žmogų sėdėjusi dešinėjame stalo gale. Tiesą sakant, jis niekuo neįsiskyrė, tokių sutinki kiekviename žingsnyje. Apvali galva, galva, tamsus plaukai, trumpa riesta nosis, jis irgi dėvėjo dvasininko rūbus, šiek tiek asketiškesnius. Tik tada, kai pamačiau ant stalo gulinčią skrybelę, plačiais užlenktais kraštais, susivokiau, kodėl sieju jį su seniai praėjusiais laikais. Jis buvo Romos katalikų bažnyčios kunigas kad nesvarbiausia keisto įspūdžio priežastis buvo trečiasis vyriškis, sėdintis kitame stalo gale, nors ir menkesnis fiziškai ir mažiau rūpinasis išvaizda. Liesos jo galūnės dengė, gal net, sakyčiau, veržiai, aptimtos pilkos rankovės ir raitūzai. Prakaulus, išgeltės, ereliško profilio veidas atrodė juo niuresnis dėl to, kad įkritusius kruostus rėmė senovišką apykaklį su kaklaskare – Plaukai, kadaise turėjo būti tamsiai, kaštoniniai buvo keisto, blausoko rausvai rudo atspalvio, o virš išgeltusio veido atrodė netgi ne rudi, o greičiau violetiniai. Toji neryški, bet neįprasta spalva vėriai akį todėl, kad plaukai buvo beveik nenatūraliai vešlus ir garbanoti, bet to nekirpti. Tačiau viską apsvarstęs linkčiau manyti, kad tą senų laikų įspūdį man pirmiausia sukėlė aukštos senamadiškos vyno tauriais, pora citrinų ir dvi ilgos pypkės, gal šičia prisidėjo ir praeitin grimstantį istoriją, dėl kurios atvykau. Taverna aiškiai buvo atvira visiems, tad man užgrūdintam reporteriui nereikėjo daug drąsintis, kad atsisėščiau prie to ilgo stalo ir užsisakyčiau sidro. Stambusis vyriškis juodais rūbais atrodė labai išprusęs, ypač daug žinantis apie šių vietų senovę. Mažų ūgis vyriškis taip pat juodai apsirengęs, nors praverdavo burną kur kas rečiau, nustebino mane dar platesniu akiračiu ir bemat suradome bendrą kalbą. Tačiau trečiasis senyvas džentelmenas su aptemptais raitūzais laikėsi gana šaltai ir arogantiškai, kol nepakreipiau kalbos apie Eksmūro hercogą ir jo protėvius. Man pasirodė, kad tema šiek tiek sutrikdė pirmus du pašnekovus, užtat iš karto sulaužė trečiojo vyriškio tylėjimo įžadus. Santurių tonų geriausią universitetą baigusio džentelmeną Tarsiną Reacikiais papapsėdama savo ilgą kotę pypkę, jis leidosi pasakoti kraupiausias istorijas, kokias tik man buvo tekę girdėti kaip vienas iš eirų kadaise pakorė savo tėvą, kitas pririšęs prie vežimo žmoną tempė per kaimą, plakdamas rykštėmis, o dar kitas padėgi bažnyčią pilną vaikų, žodžiu, kuo toliau, to baisiau. Kai kurių jo pasakojimų, sakysim apie purpurinės vienuolės arba šlikščiaus dėmėtojo šuns istorijos, arba to, kas įvyko akmens karjere, iš ties negalima spausdinti – Nenutrūkstamas kruvinų nešvankybių srautas ruvo iš plonų aristokratiškų lūpų, greičiau manieringai negu kaip nors kitaip, o jis pats sėdėjo bejingai, siurpčiodamas vyną iš aukštos euros tauriais. Pastebėjau, kad priešais mane sėdintis apkūnus vyriškis nedrasiai mėgina pakeisti pokalbio temą, bet matyt labai gerbdamas senyvąjį džentelmeną nesiryžo atvirai jo nutraukti – o nedidukas kunigėlis kitame stalo gale, nors ir netrūdį, sumišėse dėjo nudelbęs akis į stalą, lyg jam būtų buvęs skaudu klausytis. Galima jį suprasti. Man regis, jūs ne per daug žavitės eksmurų giminę, tariau kreipdamasis į pasakotoje. Jis įdėmiai pažvelgė į mane, lūpos dar manieringai besišypsančios pradėjo balti ir spaustis, paskui jis demonstratyviai trenkė į stalą savo ilgąją pypkę ir sudaužęs taurę atsistojo visų ūgių, kuo griniausias šetoniškai niršęs džentelmenas. Šitie džentelmenai, tarys, pasakys jums, ar turiu pagrindo ją žavėtis – Nuo senų laikų eirų prakeiksmas legia šį kraštą, daugelis ištiko nelaimės. Šitie džentelmenai žino, kad nerasite žmogaus patyrusio iš tos giminės daugiau negandų už mane. Taip tarės jis sutraiškė kulnu stiklo šukė ir nužingsnevo į žalę, mirguliuojančią obelų prieblandą. Ekscentriškas džentelmenas kreipiausi į kitus du. Ar kartais nežinote, kuo jam taip įsipyko eksmūrai? Kas jis toks? Stambus ir juodai apsirengęs vyriškis, įsistebeilį į mane, sakytum, bolius, įvarytas į kampą. Jis net neiš karto suprato klausimą, pagaliau išstenėjo. Jūs iš tiesų nežinote, kas jis toks? Aš nuoširdžiai prisipažinau nežinas ir vėl įsiviešpatavo tyla. Paskui žemasis dvasininkas vis dar nepakeldamas akių nuo stalo tarė. Tai Eksmuro hercogas. Man dar nespėjus atsikvošėti, jis pridūrė taip pat ramiai, tarytum sudėdamas taškus ant į. Štai čia mano bičiulis daktaras Malas, hercogo bibliotekininkas, o aš pavardė Braunas. Bet, sumikčiojau aš, jeigu čia sėdėjo pats hercogas, tai kodėl jis taip ko neveikia visus buvusius hercogus? Jis nuoširdžiai tiki, kad paveldėjo jų prakeikimą – atsakė dvasininkas pasivadinės Braunu ir lyg tarp kitko pridūrė, todėl ir dėvi peruką. Nejaugi turite galvoje legendą apie fantastišką ausį? Nustebau. Žinoma, aš ją girdėjau, bet juk tai prietaras, prasimanimas, surekstas iš daug paprastesnio dalyko. Kartais man atrodydavo, kad tai pašiurpinta istorija iš senovės laikų. 16 amžiuje nusikaltėliams kapodavo ausis – Manau, kad esmė ne ta, balsumastė nedidukas žmogelis, bet nei mokslas, nei gamtos dėsniai nepaneigia galimybės šeimoje kartotis tai pačiai deformacijai, pavyzdžiui, kai viena ausis didesnė už kitą. Galiūnas bibliotekininkas parėmė didelėmis raudonomis rankomis savo didelę pliką kaktą lyg žmogus besistengiantis apmastyti savo pareigas – Ne, sunkiai atsiduso jis, jūs vis dėlto neteisus to žmogaus atžvilgiu. Patikėkite, neturiu jokio įskaičiavimo ginti jį ar bent demonstruoti ištikimybę. Jis tironiškai engi mane kaip ir visus kitus. Nemanykite, kad jeigu matėte jį čia taip paprastai sėdinti, tai jis nustojo buvęs didžiūnas pačia blogiausia prasme. Jis gali pasikviesti tarną, esantį už mylios ir liepti paskambinti varpeliu, kabančiu už dviejų žingsnių, kad ateitų kitas tarnas, esantis už trijų mylių, paduoti degtukų, esančių už trijų žingsnių. Jam reikia liukajaus su livrėje lasdeliai nešiauti, vaikštinėjant, kamerdinerio žiūronams padavinėti operoje – bet tik ne kamerdinerio rūbams valyti, įsiterpė dvasininkas kažkaip pabejingai, nes tas kamerdineris pultų valyti ir peruką. Bibliotekininkas pažvelgė į jį, sakytum, pamiršęs mane. Jis buvo didžiai susijaudinęs ir man regi šiek tiek pakaitintas vyno. Nežinau, kaip šitai sužinojote, tėve Braunai, bet jūsų tiesa – jis verčia visą pasaulį patarnauti jam, bet rengiasi pats. Ir griežčiausiai reikalauja, kad tuo metu aplinkui nebūtų nie gyvos dvasios, lyg dikumoje. Bent kiek prisartinusi prie jo tualeto kambario veja lauk ir neduoda rekomendacijų dirbti kitur. Visai malonų senelis pastebėjo. Oi ne, nuoširdžiai atsakė daktaras Malas – Bet vis dėlto galiu pakartoti, kad jūs neteisus jo atžvilgiu. Patikėkite, džentelmenai, hercogas iš tiesų kenčia dėl prakeiksmo, apie kurį kalbėjo. Gėdindamasis ir šiurbdamasis dangsto violetiniu peruku tai, ko jo nuomonė neištvertų ne vieno gyvo žmogaus akys. Aš tai žinau, taip pat žinau, kad tai ne fizinis defektas, kaip nusikaltelio suluošinimas ar paveldėtas apsigimimas. Aš žinau, kad tai kur kas baisiau – Girdėjau tai iš žmogaus dalyvavusio scenoje, kurios neįmanoma išgalvoti. Ta žmogus, narsesnis už bet kuri iš mūsų, mėgino įspėti tą paslaptį ir pabėgo genamas siaubo. Buvau besižiojas prabiltik, bet malas pamiršęs mane kalbėjo toliau. Galiu jums tai papasakoti, tėvė Braunai, nes šitaip greičiau užstosiu vargšą hercogą, negu išduosiu jį. Ar jums teko girdėti apie tą sykį, kai jis vos neprarado visų savo dvarų? Dvasininkas papurtė galvą ir bibliotekininkas pradėjo pasakoti istoriją, girdėtą iš savo pirmtako tame poste, matyti jo globėjo ir mokytojo, kuriuo atrodo besąlygiškai tikėjo. Iš pradžių tai buvo gana banali istorija apie tituluoto šeimos nuskurdimą. Pasakojimas apie šeimos advokatą. Advokatas, reikia tai pripažinti, apgaudinėjo garbingai, jei taip galima pasakyti. Užtat pasisavinęs jam patikėtas lėšas, jis pasinaudojo Hercogo neatidumu ir įvėlė šeimą į finansinės machinacijas. Hercogų jau lyg ir nebeliko kitos išeities, kaip padovanoti jam tas sumas. Advokatas buvo Isakas Grinas, bet Hercogas visada pravardžiuodavo jį Elijų turbūt dėl to, kad vyriškis buvo visiškai plikas, nors neįžengęs nei į ketvirtą dešimtį. Paaiškinimas Elijas, vienas iš Biblijos pranašų, pasak legendos, susilaukdavęs patyčių dėl savo plikos galvos. Paaiškinimo pabaiga. Iškilo jis labai greit, nors pradėjo nuo itin tamsių darbelių. Kadaise buvo policijos informatorius, vėliau palūkininkas, bet tapęs eirų patikėtiniu, jis, kaip jau minėjau, turėjo pakankamai sveiko proto ir griežtai laikėsi formalumų, kol paruošė lemiamą smūgį. Tas smūgį smogė Pietų metu senasi bibliotekininkas pasakojo niekada nepamiršęs, kaip tviskėjo sėtynai ir grafinai, kai bekilmis advokatas be paliuvo šipsodamasis pasiūlė magnatui pasidalinti valdas pusiau. Reakcijos tikrai nebuvo galima numatyti, nes hercogas mirtinoje tyloje sviedė grafiną į pliką advokato galvą, taip pat žaibiškai, kaip šiandien mačiau jį sudaužant taurę ant stalo vyšnių sode. Kaktoje atsirado trikampiai žaizda, advokato žvilgsnis pasikeitė, tik šypsena liko ta pati. Svirduliuodamas jis atsistojo ir trenkiai atsakoma į smūgį tik savaip. Aš džiaugiuosi, atsakė jis, nes dabar galėsiu paimti viską. Įstatymas man atiduos. Eksmuras pasidarė pilkas kaip pelenai, bet jo akis tebelipsnojo. Įstatymas atiduos jums, mano valda, starė jis, bet jūs jų neimsite. Kodėlgi ne? Kodėl? Kodėl? Todėl, kad tada pasibaigtų mano prakeikimas ir jeigu jūs išdrysite, aš nusimsiu peruką. Taip niekingas apipešiautas žasinę, į kurio plikę gali spoksoti kiekvienas, bet ne vienas žmogus negali išvysti manausios ir likti gyvas. Valia sakyti, ką norite, valia manyti, ką norite, bet malas – prisiekė savo patronu, kad advokatas pamojavęs sugniauštais kumščiais išbėgo iš valgomojo ir niekada nebepasirodė šitame krašte. Ir nuo to laiko eksmoro labiau bijoma kaip raganiaus negu landlordo ir teisėjo. Daktaras Malas pasakojo gana audringai, teatrališkai, gestikuliuodamas ir bent taip man pasirodė fanatiškai įsijautęs – Besiklausydamas galvojau, kad visa ta istorija greičiausiai seno, plepio ir pagirūno išmonį, tačiau baigdamas šią savo reportažo pusę turiu pripažinti, jog daktaras Malas nefantazavo. Pirmi du tyrimai patvirtino jo pasakojimą. Iš seno vaistininko kaime sužinojau, kad vieną naktį pas jį buvo atėjęs vyriškis su fraku, pasivadinęs grinu, aptvarstyti trikampiai žaizdos kaktoje, O teismo archyve bei senuose laikraščiuose suradau užuominų, jog kažkoks grinas grasino eksmoro hercogų ieškiniu ir buvo be pradedas bilinėtis. Misteris Natas, Daily Reformer redaktorius, įstrižai užrašė keletą labai nesuprantamų žodžių, rankraščio viršuje padėjo kelti labai mislingų ženklų paraštėse ir taip pat garsiai monotoniškai tarė Miss Barlow – Prašome įspausdinti laišką misteriui Finai. Brangus Finai, jūsų rankraštis tiks, bet turėjau suskaldyti jį skireliais ir sugalvoti antraštės. Bet to mūsų auditorija rašinėje nepakes katalikų kunigo, reikia jausti priemeščių nuotaikas. Pakeičiau jį misterių Braunų spiritizmo seansų dalyvių. Jūsų E. Natas. Dieną ir dviem praslinkus šis energingas ir apdairus redaktorius studijavo misterio fino reportažo apie aukštuomenės paslaptis antrąją dalį. Ko toliau įskaitė, tuo apvalesnės ir apvalesnės atrodė jo mėlynos akys. Rankraštis prasidėjo žodžiais. Aš padariau stulbinantį atradimą. Atvirai prisipažįstu, kad jis prašoko mano lūkesčius ir skaitytojai gaus tikrą sensaciją – drįstu teikti ne kiek nesipuikuodamas, kad tai, ką aš dabar rašau, bus skaitoma visoje Europoje, tikriausiai ir Amerikoje, ir kolonijose. Ir visą tai patyriau prie to paties medinio stalo po tomis pačiomis obelimis. Už visą tai esu dėkingas nedidukui kunigui Braunui, jis nepaprastas žmogus. Didysis bibliotekininkas paliko mus, gal susigėdęs dėl savo ilgo liežuvio, o gal sunerimęs dėl umaus įniršio, nuvariusio paslaptingai jo poną nuo stalo. Šiaip ar taip jis sunkiai nužingsnevo hercogo pėdomis per sodą. Tėvas Braunas paėmė nuo stalo vieną citriną ir nesuprantamai mėgaudamasis įnyko ją apžiūrinėti. Kokia žavinga citrinos spalva! tarė jis. Vienas dalykas man nepatinka, kai matau hercogo peruką, jo spalvą. Nelabai suprantu, prisipažinau. Drįstu manyti, kad jis turi rimtą priežastį slėpti savo ausis, panašiai kaip karalius Midas, kalbėjo dvasininkas. Geraširdiškas jo naivumas dabartinėmis aplinkybėmis atrodė kiek lengvabūdiškas. Puikiai įsivaizduoju, jog kur kas maloniau pridengties plaukais negu žalvarinėmis plokštelėmis arba odinėmis ausinėmis. Bet jeigu jis pasirinko plaukus, tai kodėl nenori, kad jie būtų panašus į plaukus? Pasaulyje per amžius nėra buvę šitokių plaukų. Perukas greičiau primena saulėlydžio nutvėkstą debesį įstrigusi medžių viršūnėse. Kodėl hercogas nenori giliau slėpti giminiais prakeikimo, jeigu iš ties taip gėdinasi, ar pasakyti jums kodėl? Ogi todėl, kad jis nei truputėlio nesigėdina, jis tuo didžiuojasi. Ar galima didžiuoti šlykščių perukų ir šlykščią istoriją? Suabejojau. Čia jau kaip kam atrodo, atsakė keistasis žmogutis. Nemanau, kad tamsta esate labiau kupinas snobizmo ir tuštybės negu bet kuris iš mūsų, bet argi širdies gilumoje nejaučiate, kad iš amžių glūdumaus ateinantis giminiais prakeikimas visai neprastas dalykas. Ar jums nebūtų šiek tiek malonu, o negedinga, jei siaubingųjų Gleim Suainis pavadintų jūs savo draugu, arba Bairno šeima patikėtų jums tik jums vienam savo šeltoniškų pramogų paslaptis, tad nesmerkite pernelyg rūščiai aristokratų dėl jų silpnybių ir snobizmo. Jei išdėti, mes elgtumėmės taip pat – Dievažiai šūktelėjo jau, juk tai tikra tiesa. Mano motinos giminėje buvo šmėkla, pasirodanti prieš kieno nors mirtį, ir kai dabar pagalvoju, tai nesikį pagozdavo mane sunkia valanda. Jūs tik tai prisiminkite, toliau kalbėjo dvasininkas, koks kraujo ir nuodų srautas pliūptelėjo iš siaurų hercogo lūpų, vos tik tai paminėjote jo prosinelius. Argi jis kiekvienam sutiktam rodytų savai siaubo kambarį, jeigu nesididžiuotų juo? Jis neslėpė savo peruko, neslėpė savo kilmės, neslėpė savo giminės prakeikimo, neslėpė protėvių nuodėmių, bet